Berriosar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. berriozar irratira ongi etorri berrion saiora. Ekainak hogeita biditu gaur rasteazkena goibel eta epel esnatu zaigu gaur eguna, goibel esnatu bai, baina orain ostarte zabalak agertzen ari dira hemen zeruan. emezortzi graduko temperatura ikusten dugu erre eh, momentu honetan, berri hon saioa eginen dugu orain, berriozar irratian gogoratu, astelen, asteazken eta ostiraletan egiten ari garela ekainean, gero hemendik gutxira ja eta abuztuan atxeden aldia hartuko dugu, bapiska bat antolatzeko eta saio berriak eta programazio berria eta dena antolatzeko, eta ja berriozarko bestekin batera hasiko da programazio indartsu bat. Bitartean errandakoa, astelen, asteazken eta ostiraletan ari gara hemen berriozar irratian eun puntu zortzin. Bertako albisteak eskaintzen ari gara, bertako jendearekin hitz egiten ari gara, astelen eta ostiraletan gaztelaniaz eta asteazkenetan euskeraz. Gaurko berrion saioan berriozar eta inguruko albisteak eskaintzeaz gain, hau zalor eh, euskaltegiko lagun bat izanen dugu gurekin, eta gaur bertan hasiko diren barainaingo festei buruzko informazioa ere jaso nahiko genuke. Hori guzti hori izanen dugu, beraz, gaurko berri hon saioan gogoratu egun puntu zortzin FM entzuten alduzuela berrio irratian edo bestela, ba, berri hon saio guzti guztiak eguzkiplaza.net webgunean dituzue intzungai. Música Albistegia zabalduko dugu beraz nazio arteko kontu pare batekin Silvio Berlusconi babestu dute parlamentuan Italiako lehen ministroak garapenerako legea onartzeko beharrezkoa zuen babesa lortu du irureunda mazazpi boto alde berreunda larogeita mairu kontra eta bi boto zuri azken aldian inoizko babesik eskasena izan badu ere atzo arratsaldean senatuan eta bihar parlamentuan izanen da lehen ministroa parlamentuari gobernu handitzeko baimena eskatzeko, bere asmoa bederatzi idazkari orde gehiago izendatzea da, atzoko bozketaren bidez erakutsi du, oraindik ere gehiengoaren babesa duela, maiatzeko bi hauteskundetan porrota ezagutu ondotik. Amnistia osoa eman du Siriako presidenteak Basar al-Asaden neurriak aurtengo ekainaren hogeira arte egindako delituei eragiten die. Atzo berri zabuzturako konstituzioa aldatu eta parlamenturako hauteskundetara deituko duela iragarri zuen. Euskal Herriko albisteen az artean azpimagarrienak onako hauek. Poliziak aurore martin atxilotzea eragotzi dute eunka herritarrek baionan. Frantziako polizia atzo barratsaldeko irurak laurden gutxi aldera edo saiatu zen batasuneko kidea atzematen haren aizparen etxean. Herritarrek martin babestu eta poliziaren asmoak eragotzi zituen. Eta San Andre Plazako Pirinez ostatura joan zen martin polizia baionatxipitik erretiratu zen. Abendutik lehenengo larun bater arte ezkutatu zabalduta izan da, Espainiaren euroa gindu eskaera dela eta. Frantziako barne ministroak arratsaldean erran zuen, atzo arratsaldean erran zuen, bete eginen dutela eskaera. Batasunak gatazka konpontzeko logikan sartzeko esigitu dio Frantziari eta Martinek herri arresia eraikitzen jarraitzeko eskatu du. Nafarroako kontuei helduko diegu eta politika kontuei asteko UPNek eta PSNek beste pauso bat eman dute harremanak estutze aldera, Atzo sinatu baitzuten Nafarroako gobernurako akordioa. Iragarria zuten lehen larun batetik eta ofizial da dagoeneko. UPNtik Jolanda Barzina alderdiko presidenteak izenpetu du itxarmena eta PSNetik Roberto Jimenez idazkari nagusiak. Gobernu egonkorra izanen dela adierazi dute biek eta presta azaldu dira irizpide demokratikoak defenditzen dituzten parlamentuko beste taldeekin itunak egiteko Etzi eginen dute urrengo urratsa barzina izendatuko dute Nafarroako lendakari UPNren eta PSNren hogeita zortzi parlamentarien botoekin. Uztailaren batean hartuko du kargua Miguel Sanzi alderdikideari lekukoa hartuta. Kontxellariek urrengo egunean hartuko dute postua. Gogoratu horre bost departamentu izanen dituela ekonomia eta hogasuna, industria eta enplegua, hezkuntza osasuna, landa garapena, ingurumena eta kultura. PSNetik hiru presidentetza, justizia eta barne saia, obra publiko azpiegitura, etxe bizitza, garraio eta lurralde antolamendua eta gizarte ongizatea eta kirolak. Jimenez izanen da gobernuko lehendakari ordetako bat eta oposizioan geratuko dira Nabai 8 lege biltzarkidekin, Bildu 8rekin, PP laurekin eta Ezkerra 3 Bestalde, San Ferminetako txupinazoko hauzia dugu. Udaltzainek istiluetako bideo bati baino ez diote eutxi gazteen aurka egiteko atzo hasi zen, iazko txupinazoko gertaeren epaiketa, adingabeek udaltzainen jarrera basatia salatu zuten, eta batek botila bat bota izan aitortu zuen oso beldurtuta zegoelako hiru adingabeari dira epaitzen desordena publikoa eragitea eta agintaritzari atentatua egitea leporatuta. Istiluak udaltzainek eragin zituztela salatu zuen ordea aurreko astean defentsak eta agerta eren bideo bat erakutsi zuen. Istiluetan parte hartu zuten udaltzainek lekuko gisa itzegin dute, ezin izan dute gazteen aurkako karguak berretxi, beraz hoiek identifikatzen dituen elementu bakarra bideo bat da. Defentsaren abokatuak errandu, bideo hori ezin dela frogatzat erabili, hasieratik amaierara etenik gabe grabatutako bideo bat beharrean hainbat zati elkartuz osatua dagoelako. Nafarroako hezkuntzako sindikatu guztiek datorren ikasturterako iragarri dituzten berrehun da berrogeita hamar kaleratzeak esalatu eta mobilizazioak iragarri dituzte. Gogoratu dute katalanek errantzuela etzela murrizketarik izanen eta eri zerbait egiteko eskatu diote. Datorren ostiralean elkarretaratzea eginen dute hezkuntza saialaren aurrean eta irakaslego guztiari luzatu diote deia. Berriozarko albistei helduko diegu txirrindularen eguna ospatu zen joan den igandean berriozarko txirrindula taldeak antolatuta inoiz baino jende gehiago kartu zuen parte bertan, adin guztietako jendea izan zen irudiak eguzki plaza puntunet webgunean daude ikusgai. Bestalde erran berriozarko musika eskolak kontzertu arrakastatxua eskaini zuela joan den asteazkenean bere hogeita bosgarren urte urrena ospatzeko. Aurten bete ditu hogeita bost urte eskola honek, hori dela eta hainbat kontzertu eskaini ditu, bandiena eta potoloena joan den asteazkenean hor mendialdea ikastetxean egin zuena. Etorriko direnen artean gogoratu bihar San Juan bezpera izanen dugula zuteen gaua udako solstizioa berriozarren ere ospatuko da, udalak iragarri du zein diren San Juan zuak epizteko irutokiak, toki egokiak, beste urteetan bezala Euskal Herria plazako aparkalekua alde batetik, artiberriko eunzazikaleko etxe bizitza horien atzekaldea eta alde zarreko parkea. de deialdien artean gogoratu zabaldu dela berri rock bi mila tamaika lehiaketan parte hartzeko maketak emateko epea. Joan den ekainaren amabostetik, ustailaren amabost arte izanen dute musika taldeek aukera haien maketa emateko. Irailaren iruan ospatuko da berri rock jaialdia berriozarko bestetan, epaimaiak erabakiko du zein diren finalera ailegatzen diren taldeak. Bestalde, gazte lekuk roko polisera ateraldia antolatu du amabi urtetik aurrerako gazteentzat entzat. Ekainaren hogeita zeian igandean, arratsaldeko bostetan, eskalada eta aventura parkea izanen da, zeire euroren truke, informazio gehiago gazte lekun izanen duzuet. kultura ikastaroen inguruan ere badugu informazioa gaur bukatuko baita epea udal ikastaroetan izena emateko. 0 amabi telefonora, deitu behar da, berriozarko udalak, 2000 maika, 2000 amabi ikasturteko ikastaroak aurkeztu ditu, ikastaro hauek eldue izen aurrei zuzenduta daude, plazako kurua mugatuta dago, eta berriozaren erroldatutakoek izanen dute lentasuna. Informazio gehiago nahi izan ezkero, kultura zerbitzuko telefonora deitu, bederatzi lau zortzi, iru zero, bat sei, bot bost sei telefonora, edo posta elektroniko honetara bidali, kultura abildua berriozar.es. Kultura gogoratu ere amargarren argazki lehiaketa irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izeneko lehiaketa hortxe dagoela, abian dagoela argazkiak aurkezteko EPA ekainaren hogeita laur arte duzue, beraz aste honetan bertan e, man dezakezue argazkiren bat hortxe baldin baduzue aurkezteko lekua eta orduak berriozarko udaleko auzo bulegoan goizeko zortzi terdietatik eguerdiko ordu bat terdietara. Behin lehiak eta bukatuta argazki guztiak berriozarko udaletxeko kulturgunean erakutsiko dira 2008ko abuztuaren amaseitik hogeita maikara. Eta bestalde, euskera ikasteko bekak 2008-2008 ikasturtea, bigarren deialdia, zabalik dago, eskaerak egiteko azken eguna, ekainaren hogeita marra izanen duzue, berriozarko udalak beken deialdia egin zuen, euskera ikasketak sortzen duen gastua, einbatean finantzatzeko. 2010-2011 ikasturtean egindako ikastaroen bekak, erran bezala, ekainaren hogeita mar arte datorren aster arte eska daitezke, udaleko auzo bulegoan, kale berrin zazpigarren zenbakian, beka ordaindutako matrikularen euneko berrogei izanen da, bekak jasotzeko balintzak dira, batetik, amasei urtetik gorakoa izatea, eta bestetik berriozarko erroldan inskribatua egotea. Bestalde, 2000 eta marreko azaroko deialdean beka jaso zutenek, ustailaren amabosta baino lehen osatu behar dute eskatutako dokumentazioa, Euskaltegiaren asistentzia agiria. Argibide gehiago nahi baldimaduzue baduzue kontu honen inguruan, Euskara zerbitzura deitzen alduzue, bederatzi lau sortzi, iru iru, bost, bederatzi bederatzi telefono zenbakira edo bestela e-maile honetan euskara abildua berriozar.es. hauek ditugu Berriozar inguruko albisteak eta agenda kontu gehiago entzun baino lehen abestitxo bat aukeratu dugu Acabo acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Quiero ser más rápido que ellos, el sacado de perder. Un día pasó otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol tengo tiempo para crecer, la ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal, aprendiendo cada esquina solo quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa antes de el sol La vida que es de día Yeah. Gracias, un placer. Madrid se pierde, Gracias, Madrid. Berriozar irratia. Asteleen, aste azken eta ostiraletan goizeko bederatzietatik amarretara bertako albisteak. FMko eun puntu zortzin. Agenda kontuei helduko diegu orain berriozarri irratian berrion saioan inguru honetan eta badakizue uda hasita bagauza pilo bate eh, antolatzen ari dira errate baterako guarte aldera joaten baldin bagara Euskararen astea dugu hor amaika ekitaldi antolatu ditu berdintasun elkarteak itzordu honetarako bertsolariak, paiazoak, rock kontzertuak, dantzaldiak, berdintasun alkarteak inoizko egitaraurik mardulena prestatu du, aurtengo euskararen astea ospatzeko, hogeita zazpigarren edizioa da aurtengoa, eta euskaldundu arte lemapean kulturrekit aldiz beteriko zazpi egun eiskentzen ari dira. Astelenean hasi zen kultur ekimen hau bertso saio txiki batekin, seigarren mailako gaztetxoen eskutik, aste artean berri zelduen dantza taldeak dantzan ikasteko tailerrak eman zituen San Juan Plazan, baina Euskal Astearen baitan ikusmin handiena sortu duena eta seguruenik jendetz handiena erakarriko duen hitzordua Pirritx, Porrotx eta Marimototx paliazuen emanaldia izanen dela gaur irukote, dibertigarri honek, ongi etorri pupu eta balore ikuskizuna tablaratuko du San Juan Plazako agertoki gainean aurzein zein helduen gozagarri. Ekainaren hogeita iruan bihar gure herriak San Juan gaua ospatuko du, hemen ere berriozarren izanen dira zuteak, eta hor bertintasuna elkartearen euskararen asteak bat eginen du ospakizunarekin, eta San Juan zuak antolatu dituzte, sortzi terdietan. Ostiralean, hilako geita lau, patxe eta taldeak kontzertu eskainiko du San Juan plazan, urtero bezala, larun batean berriz, eh, hainbateki taldi izanen dira, goiz ez tarratxaldez, guztiak euskeraz eta giro paregabean amaiketatik ordu batera adibidez, uarteko joaldunen inguruko erakusketa, talerrak eta proiektzioa ikusgai izanen dira, San Juan plazan eguerdi partean ordu biterdietan bertso bazkari batean parte hartuko dute, Julio Soto, Eneko Laskoz eta Julen Zelaieta bertsolariek. Azkenik, arratsaldez binakako paleta gomazko udaberri txapelketa jokatuko da, toki alaia pilotalekuan zazpietan irugarren eta laugarren postuak erabakitzeko partida jokatuko da eta zortzi terdietan berriz finala. Baina Euskararen egun handia ekainaren hogeita seian igandearekin horri izanen da Euskararen egunak amaiera emanen dio aste beteko egitarauari Horretarako orotariko ekitaldiz beteriko programa ondu du berdintasunak. Goizeko bederatzietan puntu-puntuan hasiko da jaia, uarteko gaitari zein joaldunek goiz soinuak eskainiko baitituzte. Ordu bete geroago esku langileen azoka zabalduko da plazan. Amaiketan kale jira handia eginen dute herriko kolektiboek, erraldoietak ilikien konpartza, dantzari txikiak, gaitariak, txistulariak, berriak txaranga, amai urdantza taldea, helduen dantza taldea eta guarteko txalaparta tailerra izanen dira besteak beste herriko bazerrak girotzen. Eguerdian San Juan Plazak Euskal Jaialdia hartuko du herriko taldeek eta txalaparta tailerrak parte hartuko dute bertan. Hori beraz, e, igandean eta gauza gehiago ere badituzte, eh, bukatzeko sortzietan, iluntzeko sortzietan, kontzertu handia izanen baita, San Juan Plazan, bizardunak eta mailakan eta eh, aldeek hartuko dute parte festari amaiera emanen diote. Barainaingo festak gaur bertan hasiko dira eta hemendik gutxira saiatuko gara antolatzaileren batekin hitz egiten informazio gehiago jasotzeko. Eta doni bane festen ondoren aste kulturala ospatzen ari dira, bihar arte izanen dituzte ekitaldiak azkenekoa San Juan Suteak aste kulturalaren barnean. San Juan Sar bigarren pintxoaren astea ere egiten ari dira, auzoko zoko amalau tabernetan dastatzen alda, bi euroren truke aste honetarako prestatu duten pintxo berezia. Eta agenda kulturalean dugun beste itzordu bat oso garrantzitsua gari musikaria iruñean izanen dugula bihar bertan. Gari abeslaria eta musikariak emanaldia aldi du bihar e, kantu eta hitza zikloaren baitan. Kontzertua erraldoien txokoan izanen da, deskalzoz kalean, irurogeita mabigarren zenbakian, doainik sortzi terdietatik aurrera. jarraituko dugu berri saio saioa entzuten ari zarete hemen berriozar irratian eta berriozarko talde bat gainera. Marea taldea eta berriozarko lagun bat agurtuko dugu oraintxe bertan. Aekako auzalor euskaltegiko kide bat dugu gurekin, izaskun bilanueba, egunon eta ongietorri? Egunon. Bueno, ona, etorri zara, balantze pixka bat egitera, ikasturtea dagoeneko bukatu delako, ja hor eh, ikasleak oporretan daude, irakasleak ere bai, edo beste lan batzuetan, nola zabiltzate hori? Bueno, orain goz, <laughs> balanak bukatzen, bai, hogeita marrarte, arte gongo gara, ba, betiko, bueno, azkenen gora bukatzen. Hori da, hau zalor euskaltegiari buruz, eh, hitz egin nahiko genuke urteak baditu euskaltegi honek? Bai, ba, bueno, nik zehazki ez dakit, e, bueno, ni hori pues, sortu nintzenetik. <laughs> eta orduan, bueno, nik uste dut, hogeita bost, hogeita mar urte inguru dituela, eta bueno, aurretik ere gau eskola bueno, izan zen, eta, eta hori, eta bai, badira ja urteak. Bai, badira urte batzuk ez eta tira ba, horrek erran nahi du, e, ikasleak badirela, berriozarkoak, ingurukoak ere bai, inguruko jendea ere hurbiltzen da, edo nongo ikasleak izaten bai, dituzu? Bai, bueno, batez ere, berriozarko ikasleak izaten dira, baina bueno, bea ingurukoak ba, bai berri betiko baiaratik, e, eh, zulapaindik, e, eh, eta bueno, eta iruñerritik, ba, ez da gitarro eh, burratatik, eta barroa bai, etortzen zaizkigu ikasleak. Bai, eta zen nolako balantzea egiten duzu, e, aurten Nola joan da ikasturtea? Bueno, ba, aurten e, nahiko ongi, bueno, ba, e, izan ditu e, bueno, bostalde, e, goiz, bueno, goizez, eguerdiz, arratsaldean eta bueno, gauean ere, eta nahiko ongi, bueno, berrogeita marik azleti gora, e, kontuan hartu eta, bueno, pues, dagoen krisia eta bar, nahiko, nahiko kopuru polita izan da, eta gero bezetik, bueno, pues, korrika urte izan dugu, e, <laughs> bueno, lan handia, baina, bueno, dena ongi atera zen, eta, bueno, pozik, e, pozik gaude. E, balorazio nahiko, nahiko ona, ba, hori, ba, parte hartzea eta implikazioa nahiko ona izan zela korrika dagoen urtea nahiko berezia izaten da, ez da bi urtetan behin egiten da, antolatzen da, eta horrek eskatzen du sekulako lana. Bai, bai, lan handia da, baina bueno, e, egia da berriozarren ba, urteak direla, ez dakit, ba, nahiko ongi moldatzen garela prestaketan eta ora, eta implikazioan, eta bueno, pues, e, lortu genuen ere aurten kolektibo edo, bueno, edo e, lagun nahiko txo urbiltza laguntzera, eta bueno, pues, bai eskolatik, bai e, hori, pues, kolektibo batzuetatik, ba, jende hor zen, eta, eta bueno, gauza, bai, ekimen politak atera ziren. Bai, eta gainera, gero ikusi izan dugu ez bideoa, hemen grabatutako bideoa, guzkiplaza.neten, ez da, jarri bai. zuten, bai. olako bideoa, eta oso jendetsua izan zen, ordu polit batean sartu zen, hemen bai. berrio Bai, egia da, justo gaine izan zen, e, iruñerriko sarrera edo, orduan, bueno, pues, nik ustut jendea gogoz zegoela, eta, Eta bestetik ere hori ordu nahiko, pues hori ez, ba, zazpiak aldera edo, eta bueno, jendea justo libratzen du, lanetik, eh, aurpia pila bat egon <laughs> ziren, orda, bueno, bai, jende txoa izan zen. Honekin lotuta gainera erran behar dugu, bueno, beti korrikarekin batera arropa ateratzen duzuela eta denda bat ere baduzuela eta ordenetarik topatzen aldela. Eta egun hauetan, gaurtik aurrera eta ezakite zen olako ordutegiarekin, badagoela aukera olako arropa erosteko eta merke-merke. Bai, e, hori ba, bueno, e, korrika garaian ateratzen den arroparekin eta soberan dagoenarekin, e, bueno, pues, ai, egiten dugu outleta edo bueno, ba, soberan dagoena, ba, dugu merkeago, ikatik eh, eta hori, eta, bueno, pues, izanen da, iruinezare euskaltegian, gaurtik aurrera, eta, bueno, larun bat abitarte, arratsaldeko postetati sortzitar erdietara, eta ustu larun batean ere goizez izanen dela, hori, pues, aukera eh, erosteko. Ongi da, beraz, berapenak eh, bai. jarri dituzu, <laughs> ez da? Ongi da. Ara joan behar da, iruñezar euskaltegira erranduzun bezala. Eta ja, berri ezarko euskaltegira bueltatuz, hau euskaltegira bueltatuz, hogei urte baino gehiago badituela komentatu dugu. Eta urte hauetan, bueno, uste izatekoa da, gora berak ere izan direla, ez dakit, ikasle aldetik ere, ikasle kopuruaren aldetik ere, nola izan dira, nola joan dira, zenolako evoluzioa izan du hau zalor euskaltegiak? Bai, bueno, nik ez, eh, ezagutzen dut batez ere azken amar urtetan edo, lehenagotik ba, ez nahi beste ezagutzen. Eta, bueno, bai, e, gora bera batzuk izan dira, baina, bueno, egia da, nahi normalean mantentzen dugula kopurua, e, bai, ikasle aldetik eta irakasle aldetik, eta, eta bueno, ez dago, e, orengoz ez dugu nabaritzen, ba, hori ba, e, gehi, egi hori bai, ba, berrio zahar handitzen ari denez ere, ba, bueno, ba, pos, eh, espero dugu gero eta ezakit igual ikaslea gehiago, edo, baina, bueno, egia da ere eskolak eragina duela, ez badere duan ikasten dutenek ere, ba ez dutela Euskara ikasi beharrik, hori bai, erabili bai. Hori albiste hona da, ez da? Bai, gero beste kontua da, ea erabiltzen den, edo ez, ez, hori da, daukagun beste kezka bat, baina, bueno. Bai, batzutan egiten dute ba, horre ikasi eta ez erabili eta gero urte batzuk pasata euskaltegira joaten bai, dira. Bai, horrelako kasuak izan ditugu eta apena da ze hori ba hori torri zaizkigu ba hogeita mar, hogeita ma piko urterekin eta hori ba gehiena aztuta daukatela eta. Bai, alfabetatze taldeak eta olakoak ere baituzu edo zenulako taldeak sortzen dira? E, ba, bueno, alfabetatzekoak e, orain artez dira normalen ez dira e, sortzen, baina bai, ba hori ba bueno, esan duan bezala ordutegi ezberdinetan eta eta hori ta bueno, e, denetarik e, etortzen zaigu ba hori pues e, gazte gazteak 18 urtetatik ba jubilatuak arte ba bai 60 pik urterekin ere etortzen zaizkigu eta gero bueno, pues, bat, e, batutan bueno, sortzen dira holako taldeak ba E, sede berezikoak edo bueno, pues, guraso taldeak izan daitezkenak eta batez ere hori pos ordutegia 3 lauterdietara edo ba beraientzat egokia e, seme alabak eskolan dituz, dituztelako. Hori da. Baina bestela, hor dutegiri kolarrakastatxuena izaten da, ja, arratsaldeko zazpietatik aurrera, edo... Bai, normalean jendeak igual, pues, lan egiten duen ez eta, ba, edo aizian, ez, edo, bueno, edo familian ere, bai, inbertitu harritolako ordu batzuk. Eta orduan, pues, bai, zazpi sortzietatik aurrera, ba, libratzen duenean etortzen da euskaltegira. Jonden astean bertan bukatu zen dituzten eskolak? Bai, bai bukatu genituen despedidak egin genituen, afariak, afariak noski. <laughs> Beti bezala, eta bueno, bai, ongi. Hori da onena, ez da? Haekan metodologia eta olakoa da, ez? Ba, hor mintza praktika egiteko guneak sortu behar dira, eta horiek bai. izaten dira afariak, gau eta olakoak. Hori da, bai, eta askotan ez desinibitzeko ere, pues, behar ditugu olako lasai, lasaiago edo egoteko bai, guneak edo momentuak horrez da azterketarik egiten, ez Ea mintza praktika nola daukaten eta nola yes. landu duten. <laughs> ez, hori egunerokoan, ez? Eh, hori gu gara, bueno, gure metodologia komunikatiboa da, orduan, bueno, saiatzen gara egunero, ez? Eh, hitz egin dezaten, eta... Hoi da. Eta orain udan, zer egiten dute? Hau zolar euskaltegiko ikasleek badute aukera, ba, mintza praktikarekin jarraitzeko edo zerbait egiteko? Ba, bai, bueno, gu beti bezala holkatzen ditugu, esaten diego, ba, ez, ba, mantentzeko, bestela gero iraian, ba, azten zaie nahiko eta bueno, ba, guk ere gure aldetik eh, esfortzua egiten dugu, eta bueno, saiatzen gara, bereiekin, ba, olako itzorduak edo, bueno, kedadak egiten dugu, e, eh, udan zehar egiten, eta hori, pues, egingo dugu aurten e, eh, ustaia, bukaeran edo, eta bustuaren bukaeran ere, justo jaien horretik, E, bi itzordu beraiekin ba, ba hori pues liburutegian ebalimo dute liburuak utzi edo hartu edo bai horren erabilera ere sustatzeko eta bestetik ere ba, e, gure arte mintza praktika pues, ba, egiteko. Hori da, beraz, emintza praktika egiteko aukera badute, eta bestela, aekak eskaintzen du aukera, barnetegietan izena emateko edo ikastaro trinkoak egiteko. Hori da, bai. Bai, udan zehar, ba, bueno, e, barnetegi ezberdinak, e, ode, e, e, ibiltariak, bai, txerrindulaz bai oinez, ba, familia barnetegiak, eta bestelako, bueno, arruntak edo, Eta drinkoak bai, e, agustutik aurrera, agustu eta iraian, bai, hemen ditugu iru, e, euskaltegian adibidez, bai. Hori da, ja izena emateko EPA zabalik, noski, bai. mailaka eta frogaren bat eta egiten zaie, barnetek bai. joan baino lehen? Bai, normalan, bai, ez bada justo, ba, ba gurean ibili direla, bai, aekan ibili direla orten, eta orduan, baldin badak iguzin den bere maila, ba, ez da egiten. Baina, baldin badatoz beste euskaltegi batetik, edo, ez, edo aspaldi utzi badut, eta zolin egu e, eh, ze maiatan dauden bai. Aukera polita da gainera, ez da, ba, bai. oporrak e, gastatzeko edo ez dakit, opor moduko batzuk dira, barnetegi batera jotea polita da, mintza praktika egiten duzu, jendea zagutzen duzu, bueno, denetarik egiten da. Hori da, bai, nik uste dut dela hori, ez, ba, oporrak beste modu batera, bueno, pues, inbertitzeko, ez? dirua, pues hori, inbertitu ordez beste leku batera jateko, ba, bueno, ba, gainerik euskara bueno, ba, praktikatzeko eta hori eta ondartzara joan beharrean, barnetegi batera, Oida. primeran. <laughs> bueno, barnetegi eta ondartzetara ere joaten da, ez segun non dagoen kokaturik. arabera. Bai. <laughs> festetara, ondartzara, bueno, ateraldiak ere egiten dira. Bai. Ez da dena, ba, ikasi eta ikasi eta ikasi. Ez hori da, hori da, aukera ematen du ez, ba, bertan murgiltzeko, edo, bueno, Euskaren murgiltzeko, eta eta bertako hori, pues, herriak eta zonaldean ere ezagutzeko, eta, Hori da. Gora beren inguruan eh, aritu gara lehen, baina ez dugu komentatu ba, aekak eh, eh, Nafarroako gobernuarekin eta dituen gora berak eta urtero izaten dira olakoak, eh, ba, murrizketak direla eta diru laguntzak direla, nola dago orain kontua, Zazkun? Bueno, ba, egia da justo orain, bueno, hauteskunde urte izan da, orduan, bueno, ba, eh, ikusi barko dugu mendik aurrera ere ze, zer gertatzen den. Baina, bueno, bai, beti danik, hori ez, eh, guk salaketa egin dugu, e, bai, ikak eta ekak, ba, hori, ba, ez dugula diru laguntzarik, edo, bueno, oso, oso murritzak izaten direla, Eta hori, eta ez, aldiz eh, beste kontuetan dirua inbertitzen den bezala, ba, hori ba, gurean ez dela inbertitzen, eta hori argi geratzen da ez, ba, Euskararen alde zer, zertarako prest dagoen hori, pues, Nafar gobernua, eta eta inbatu udal, udal ez, ba, Nafarroko, oza, bueno, hori pues Iruñakoa edo bueno. Bai, eta Berriozarko udalak eh, diru laguntzaren bat eskaintzen du. Hor ikusi dugu deialdi bat badagoela orain eskatzeko, ez? Bekak eta eskatzeko, ikasleak laguntzeko. Bai, hori da e, bueno, e, Berriozarko udalak diru, e, diruz laguntzen du bai e, euskaltegia, e, urtean zer egiten ditugun ekimenengatik eta bueno, eta pues aurrera ematen ditugun talde eta bueno, hori e, ditugun ikasle kopuruagatik. Eta bestetik ere hori, ba, ba ikasleek aukera daukate diru laguntza eskatzeko. E, orain, bueno, uneko berrogeia e, ematen da, baldin eta e, euneko larogeiko asistentzia hori, ba, justifikatzen bada, ez? Hora dute aukera gainera, hori eskatzeko, egun hauetan erraten ari garen bezala. Bai, hori da, hogeita marrarte badago aukera bai. Ederki, ba, izaskun bilanue, baskerrik asko etortzeagatik berrio berri berrion saiora, orain ezakit ze asmo izanen duzun, oporrak hartuko dituzun, edo barnetegiren bat eman behar duzun, edo... Ez ez, nik aurten <laughs> oporrak. Aurten oporrak, bai. ederki, irailer arte. Bai, bueno, guk hori guztuan hasten gara, ba, berrio jaiak baino lehenago, baina bai, matrikulazio kanpaina eta hori prestatzen, bai. Ederki, ba, eskerrik asko benetan, ongi segi eta datorren ikasturtera arte, horrere espero dezagun zuen bisita izatea. Bai, ongi zan. besterik ez entzule hau izan da gure gaurko berrion saioa. Berriozarri irratian ari gara bai gogoratu martxan jarri genuela ekainaren hasieran eta ekaina osoan ari gara eskaintzen berrion saioa asteleen, asteazken eta ostiraletan bertako albisteak, bertako kontuak, berriozarko kontuak. Astelen eta ostiraletan erderaz eta asteazkenetan euskeraz. Berrion saioak. Ekainean ari gara gero udan eten alditxo bat eginen dugu eta indarturik bueltatuko gara irailetik aurrera, gainera jendea mugitzen ari da ikastaroa egin dugu hemen irrati honetan eta animatzen ari da jendea haien irratsaio propioa ere egiteko beraz berrio zarko bestekin batera itzuliko gara eta programazio oparoarekin. Gu bagoa, zongo goratu hemen izanen garela, bederatzietatik amarretara, intzanek asti izanen zarete. Eta gogoratu ere irratsaio hau entzin entzun nahi baldin baduzue eguzkiplaza.net webgunean izanen duzuela. Webgune horretan orain arte egin ditugun irratsaio guztiak daude ikusgai eta entzungai. Eta euskerazko urrengo berri on saioa datorren asteazkenean izanen da, datorren asteazkenean goizeko bederatzietan. Bitartean ongizan eskerrik asko urrengor arte. thank you